chapter 23. Athenissas de ha Paulos to Sunedrio, epen Andres Adelphoi, ego passe sunedese, agathe pepolietumai to theo, acritautes tes hemeras. Hade Archierius Ananias epetaxen tois paristosen auto tuptain autu ta stoma. Tate ha Paulos pros auton epen tuptein se mele hotheos toike keconiamene, kai su kathei crinon me katatonomon kai paranomon celiues me tuptestai. Hoide parastotes epon ton archieria tu theu loidores. Efe te ho paulos uc edein adelfoi, hoti estin archierius, gegraptae gar ar conta tu lau su uc ereis cacos. Gnus de ha paulos hoti ta in muros estin saducaeum, ta de heteron farisaeum, e craxen in to sunedrio, andres adelphoi, ego farisaeos emi, huios farisaeu, peri elpidos cae anastaseos necron, ego crinomai. Tuta de autu lale santos e geneta stasis ton pharisaion kai ton saducaion kai eskisthei ta plethos. Saducaioi min gar legusen me enai anastasin me de angelon me te pneuma pharisaioi de homologusen ta amphotera egenita de crauge megale kai anastantes hoi grammates tu murus ton pharisaion dia maconta legantes udin kakon juriscomen into anthropo tuto e de pneuma ela lesen auto e angelos me theomakomen Poles de genomenes staseos iula bethes ha ciliarcos me diaspaste ha paulos hup auton e celiusen ta stratiuma cata benae cae auton ec mesu auton agente te es ten parembolen. Te de epiuse nucti epistas auto ha curios epen pharisae paule hos gar dia marturo ta peri emu es hierusalem hutos se de kai es romain marturesai genomenes de hemeras poiesantes tinis ton judaion sustrafein anathematisan heautus legontes mete phagein mete pien heos hu apoktenosen ton paulon esan de pleus tesara conta hoi tautein ten sun o mosian pepoie cotes hoi tenis prosil fontes tois archiriusen kai tois presbuterois epon anathemate anathematisamen he autus medenos denos giusastai heos hu apoktenomen ton paulon. Nun un humes emphanisate to ciliarco sun to sunedrio hapos aurion auton catagage pros humas hos melontas dia acribesturon ta periautu, he mes de pro tu ingesai auton hetoimoi esmen tu anelein auton. Acusus de ha huios tes adelphes paulu ta enedron paragenomenos kai eselthon estein parembolein apingelen to paulo pros calasamenos de ha paulos hena ton hekaton tarkon efe ton neanian tuton apagage pros ton ciliarcon, ecegar ti apangelai auto. Homin un BON auton egagen pros ton ciliarcon, cae fesen ho desmios paulos pros calisamenos me erotesen tuton ton neanian agagen pros se, e conta te la lesai soi epilabomenos de tes keiros autou ha kiliarkos, cae ana koresas cat idian, epun thanato, ti estin ha ekes, apangelai moi. Epende hoti hoi judaioi sune thinta tu ero tesai se, ha pos aurion, esta sunedrion catagages ton paulon, hos melonta ti, acrebesteron punthanestai peri autu. Su un me pesteis autois in edreu usen gar auton ex auton andres pleus tesara conta hoitinis ane thematisan he autus mete fagein mete pien he os hu ane losen auton cae nun he toimoi esen pros decomenoi tein APO SU EPANGELIAN. HOMEN UN CILIARCOS ANE LUSIN TON NEANIAN PARANGELAS MEDENI EC LA LESAI HOTI TAUTA ENE phanissas PROS ME, CAE PROS CALESAMENOS DUO TINIS TON HECATON TORCON EPEN HETOI MASATE STRATIOTAS DIA COSIUS, hapos por eu heos caesareas kai hepes hebdome conta kai dexio labus dia apo trites horas tes nuctos catene te parastesai hina epi ton paulon dia sososin pros felica ton hegemona grapsas epistolein peri ecusan ton tupon tuton. Claudios Lucius to cratisto hegemoni felici cairein. Ton andra tuton sul leifthenta hupo ton judaion cae melonta anai restai hup auton epistas sun to stratiumete ex elomen auton mathon hoti romaios esten bulomenos de gnonai tein aetian de hen in er kalun auto kate gagon auton estos sunedrion auton hon huron in kalumenon peris de tematon tu namu auton meden axion thanatu he desmon in clema e conta menu theses de moi epibules est ton andra melin esesthai hupa ton judaion exaltes e pros se parangelas kai tois kategorois legenta ta pros auton episu eroso hoi men un stratiotai kata ta dia tetagmenon autois ana labontes ton paulon e gagon dia tes nuctos es ten ante patrida. Te de apaurion e santes tus hippes por uestai sun auto hupestrepsan trepsan es ten parembalen. Hoi tenis es elthontes thontes es ten caesarean cae anadontes ten epistolen to hegemoni parestesan cae ton paulon auto anagnus de ho hegemon kai epirotesas ek poias ep archias estin kai puthomenos hoti apo kilikias dia kusomai su efe hotan kai hoi kategoroi su para genuntai ekeliusen te auton in to praetorio herodu fulasestai